i avui a l'entrevista tenim a Sped Weekend. I això de weekend no ve de jo puc com lo de l'Obama, sinó que ve de cap de setmana. És un calc que vam prendre i Espet perquè ve del francès, si no m'equivoco. Avui tenim aquí tres dels cinc membres d'Espet Weekend, tot i que només en parlaran dos, que són la Eva i la Laia. Què tal, com esteu? Molt bé, hola. Hola. La que ha parlat primer és eh, la Eva i l'altra és la Laia. Però amb nosaltres també ens acompanya l'Eduard Gras. Hola, Eduard. Hola, Arnau. I hola, Espet Weekend. Hola, molt bé. Bé, doncs això ens ho explicareu una mica, no? perquè sou... Bueno, potser el que crida més l'atenció és que sou tres noies, no dic que cridi molt l'atenció, però és com això de, dels, dels grups aquests de la Motown que, que hi havia abans, com les Ronets o les Xangrires, que les que donaven la cara eren les tres noies. No és el vostre cas, perquè no feu soul, però no sé. <laughs> vale. sí, sí, sí. Érem quatre al principi i bé, ara som tres, amb dos nois que ens acompanyen portar-nos el ritme, que són l'Iñaki i el Toni. I bé, això que deies d'Espet, doncs va començar un cap de setmana, un cap de setmana llarg, que ens en vam anar al Pirineu francès, que una amiga nostra, l'Helena, té una casa estupenda allà per a les muntanyes, ens vam dur la guitarra i vam dir, va, mira, anem a fer... Bueno, <laughs> és que de fet l'inici va ser una cançó que es diu Tramuntana Forta, que <laughs> Laia riu perquè ja l'hem oblidada, l'hem descartat del nostre <laughs> repertori perquè bueno, se'ns va acudir un amic, eh, una amiga nostra, el seu pare feia cançons així populars, diem-ne, i se'ns va acudir fer una versió perquè era molt divertida. I vam començar així, allà davant de la llar de foc, amb una guitarreta, l'Helena que anava tocant percussions vàries i, i bé, se'ns va acudir que podíem fer un grup i clar, al marxar d'allà vam dir, home, s'ha de dir, espet weekend. I així va anar. I al vostre MySpace també dieu que feu post-pop post, a la brasa. <laughs> I també um, els títols de les vostres cançons són com Ai que bé i Hit Pop, que uh, <laughs> no sé, denoten una mica com de cachondeo, com, o sigui, com un aspecte... Destaqueu en, aquesta, en la part dels, dels títols una part molt lúdica, però després escoltes la música i no, i no és que tingui aquest punt tan... És l'Iñaki que ens fa ser seriosos. <laughs> És veritat, Iñaki. No, és broma. Sí, és veritat. De fet, clar, perquè, pel que us explicava abans, eh, tot va començar d'una forma molt lúdica, no? En plan, doncs som unes amigues, tenim ganes de tocar i ens ajuntem i ens divertim i ens ho passem bé. Però després és veritat que a nosaltres també ens agrada molt la música sèria i, i doncs allà surten les nostres influències, tot i que moltes vegades les cançons comencen com una broma, com això, l'ai que ve, tot, tot surt d'anècdotes de coses que ens fan riure, que ens fan gràcia i comencem fent eh, doncs, com una broma i llavors l'acabem convertint en cançó i per això després agafa aquest to més seriós també és això, gràcies a, als, a, als que no... No sé, doncs, el Linyaki és veritat que li dona aquest punt més formal, al fer les seves bateries, és veritat. Ara ara s'enfada, <laughs> protesta no, no sé, i tenim cançons com per exemple Doni Darko que sí que són més serioses, depèn una mica de l'estat d'ànim. Home, bàsicament no? les quatre que teniu al MySpace són, aviam, me l'has escoltat, l'únic que he escoltat, us he de ser sincer, perquè no he aconseguit res més vostre. És difícil. <laughs> Hi ha vídeos, per tant. I, home, les quatre són bastant... Vull dir, no, no tenen cap... almenys jo no els he sabut veure cap punt de, de, de catxondeo. Home, i que bé! Tu l'has escoltat bé? Sí. Tu, tu te l'has escoltat bé? Podem posar el que ve? Posa-la, posa-la. això ho he entès de, de, de, potser de la manera contrària, perquè també us volia preguntar per això, d'aquestes veus com de soprano i tal, vull dir, si, si teníeu alguna formació, vull dir, com més... No, vale. No, sí, sí, una mica sí, una a mi, mica sí. A mi sabeu que em recorda aquesta cançó? No sé si coneixeu una cançó de Queen que es diu Lazy on Sunday no? O si la cantes potser sí. <laughs> A veure, canta-la. No, no, si jo fos músic seríeu vosaltres les que m'estaríeu entrevistant a mi, no al revés. Ah, tens raó, <laughs> m'agrada això. No. <laughs> Però va sortir fa molt temps amb un anunci de, de BMW, crec, sí, de BMW o d'Audi, uh -huh. no recordo. Home, però és que ell volia ser cantant d'òpera. Clar, clar, per ah. això que tenia, tenia aquest registre també. Clar. No, a veure, ens va sortir de forma natural. Jo sí que he fet una mica de cant clàssic, però sense exagerar i l'altra que canta amb mi, que és l'Helena, que és aquesta que fa que és ui, així tan amunt, eh, doncs eh, també, clar, que ha fet una mica de... Totes hem fet una mica de música a la infància, no? Allò, el piano, el violí, una mica de tot, però sense ser músics mm, de conservatori, no? El que passa que, bueno, ella té aquesta facilitat natural i tot, de fet, l'any que ve va ser ella qui va començar, tot i que després se n'arrepentia i ens deia no, no, no la fem, no la fem, no, no, que era broma, era broma. I nosaltres, totes les bromes que ella ha anat fent, hem dit no, no, fem, fem una cançó. Bueno, però aquestes cançons sempre poden, poden quedar bé en el si d'un disc, sempre poden com trencar o exercir Clar. de punt d'inflexió, no? Sí, sí. Em fa gràcia que dieu que les trobeu serioses, és que <laughs> és molt bo. Sí, sí. Hasta amics nostres se n'anaven quan la començàvem a cantar en directe. Jo, quina vergonya. I quins instruments utilitzeu vosaltres? Utilitzeu algun tipus d'instrument que sigui més, més aviat curiós o feu servir un repertori bastant clàssic? Home, tenim un fill predilecte, <laughs> que és el Burlitzer, que és un teclat que vam salvar de les escombraries i no, la majoria de cançons venen de... Comencem amb el Burlitzer i després li anem afegint coses, i, perquè té com molta personalitat. Sí, les vostres composicions, quan comenceu a compondre, com si diguéssim, comenceu amb, amb el Burlitzer. Sí, la majoria de vegades. Sí no componeu sobre guitarra, que és potser no el tant, més habitual. No tant, eh? que sí. Alguna... El hip-hop, el hip-hop, per exemple, El hip-hop sí. I Moon. Perquè ha fet de compondre, si cadascú fa la seva... Bé, es presenta al local amb la seva idea de cançó us es presenta avui sense res, com el cap de setmana es pet? Doncs no sé. Va una mica, va com va, no? no sé. Mm, de fet, no? moltes vegades venen d'última hora de l'assaig, comença a sortir alguna cosa, comencem a tirar del fil i de cop diguem, aquesta l'hem de tocar i tenim un concert dos dies després. <laughs> per desesperació a l'Iñaki. Di diguem, aquesta l'hem de tocar i la toquem. I així anem fent cançons. Si no, no... Sembla que no, no aniríem avançant gaire. <laughs> I ara que, bueno, que introduïu això de concerts, bé, doncs direm una cosa que probablement és de lo més important per lo que us hem descobert, que és perquè el Festival Pop Art, que es fa a Arbúcies, eh, us ha inclòs dintre del, del, vost, del, del cartell i actuareu dins d'unes actuacions que es diuen el Gorg Nou, és així? Sí. Juntament amb Delen i... què més era? I la, la Santina, Santina. Perdó. I aquestes tres actuacions seran les que el Mai a la Vida, que és el programa que estem escoltant ara mateix, doncs recomanem, i si els recomanem és per alguna cosa. Perquè ens agrada! Molt bé, <laughs> sí m'agrada. Què, què, què ens heu de dir sobre la vostra propera actuació al Pop Art? Home, doncs que ens fa molta il·lusió. És un festival que seguim des dels seus inicis, amb major o menor implicació dels membres, perquè doncs, hem participat de diferent manera en el festival, però com a artistes encara no, no ens havien cridat mai i ens fa moltíssima il·lusió i ens hem estat preparant tot i que el que us comentava abans tenim un dels membres que està a, eh, a Londres ara mateix, la Mariona, que no hi és, i bé, bueno, li, d'alguna manera volíem que fos amb nosaltres i li vam comprar un bitllet d'avió perquè vingués, el que passa que només pot venir el dia de la, del festival i bueno, hem estat preparant el concert sense ella i veurem com ens ho muntem, no? però vull dir que us explico això per, perquè veieu a quin punt ens, eh, per nosaltres és molt important aquest, aquest concert i a més doncs, bé, formar part del, dels grups no, així com més novells i tal doncs, també és molt bonic i a part el, el Gorg Nou és un dels escenaris bonics, a més que hi pot anar tothom perquè és gratuït, a l'aire lliure, una hora que està bé, no? que allà amb els arbres doncs és, és, serà molt agradable tocant allà. I a més el, el pop-up es fa a Arbúcies, que està a prop de casa vostra. Sí, sí, sí. En realitat, bueno, que no ho hem dit, però els Aspet Weekends són de, són de Girona. El que passa és que, bueno, tal com hem dit, la Mariona viu a Londres i, si no m'equivoco, la major part de vosaltres també, és, sí. també viviu a Barcelona. Hmm. sí, sí, ara mateix sí. Vam començar tocant a Girona perquè teníem la facilitat de tenir un local gratis, que era casa la meva àvia, tocàvem allà a l'estudi, amb el piano desafinat de la meva àvia, que també no sé si t'has mirat els membres del MySpace, forma part del membre, com a membre així especial, membre d'honor, a part de l'Helena, i... Sí que ho he vist, sí, el que no sabia que era l'àvia, però dic, és una senyora. <laughs> Sí, això. és la Lita, és la Lita, que és la meva àvia, que és pianista, i clar, doncs, de fet alguna cançó ens hem inspirat amb ella i tot, mm, eh, que estem com, en quin ara. sentit? Sí? El què? És la que estem sentint? Ah, bueno, no, aquesta es diu Granma, però no per l'àvia, no. Ui, és que hi ha una història... Aquesta, eh, explica -la, explica -la. amb l'Helena, eh, teníem un grup fa molts i molts anys que ens dèiem coprova, que era així semi-experimental, electrònic i tal, i aquesta va ser una de les cançons que vam fer, però amb, amb una altra, o sigui, la sentíssiu ara no té res a veure, no? I quan vam començar el grup vam dir, ostres, aquesta cançó que l'havíem fet ella i jo juntament amb en Lluís Carbonell, que era l'altre membre del grup, i, ostres, estaria bé recuperar-la perquè no la vam editar mai en lloc i ens agradava molt la melodia, ella fa un baix que és una mica la base, la base de la cançó era el ritme i el baix i jo després vaig ficar la veu i doncs la vam recuperar per espet però Granma eh, ve doncs, del, del diari aquell socialista, bueno, perquè la lletra que la va fer Lluís, el diari oficial cubà, vale, jo no en tinc ni idea, la lletra no l'havia fet jo. no és... Clar, no és Granma, amb D és Granma, amb N-M. El que passa que, bueno, al final, històries, bueno, en fi. I tu què deies ara abans, bueno, que teníeu un projecte de, de música experimental, no sé amb quin tipus de música us inspireu ara per, per, per compondre. Bueno, opino jo d'això. <laughs> bueno, és una, és una pregunta dir... molt oberta, perquè sí. actualment no sé, també de... això dels, de les etiquetes és com una mica difús. Però... Ja, és difícil. Però jo he de dir que realment ara fem una mica el que ens surt. O sigui que en un altre moment les coses ens les pensàvem més, no? en projectes d'abans, això agrada, o això m'agrada més, vull fer això... I ara és una mica, potser això que deies del MySpace, que hi ha, bueno, que cada, les cançons són molt sèries, però són totes una mica d'un pare i una mare, no?, també. I, però perquè ho fem una mica sense com, masses complexes, no? allò el que ens surti, realment. No pretenem seguir a ningú... És com que han anat tota la música que hem anat sentint, tots els festivals on hem anat bueno, en peregrinatge anual, doncs de cop ara comencen a, a fer efecte, però no sé, no? una sí. manera molt natural. Sí, sí. Sí, però és veritat que més o menys totes tenen aquest com, component com ambiental, no? del trip-hop, del post-rock, eh, bueno, que si te va a Mogwai a Portishead... Ja... Clar, home, són grups que ens agraden, sí, que hem escoltat moltíssim, però clar, la llista seria impossible d'acabar. Mm. Jo me'n recordo quan ho vaig posar, vaig preguntar a cadascú que em digués dos o tres grups, en plan, va, per tu quin és imprescindible? I ja està. I ara quin és l'últim disc que, que us heu comprat i, o que heu escoltat i esteu enganxats? Jo he comprat, comprat l'últim de Deer Hunter, però... Bueno, podria entrar sí, simplement amb calçador agraden. en, aquesta, ens en aquest mateix grup. Sí. Pel... sí. <laughs> Què signifiquen aquells moviments? És que a l'Andrea no li va agradar gens el concert del Primavera Sound. Eh, reconec que I no em van enganxar tant. Tam... No? Sí, bueno, mm, me'ls esperava moltíssim perquè m'encanten en disc, però trobo que no van sonar com no... Som bastant fans aquí al Mai a la Vida. Bé, doncs ja serem amics. No, jo els havia vist fa uh, dos anys, potser, al sí. Primavera Club i allà em va entusiasmar, l'auditori va sonar, bueno, per això hi anava amb moltes ganes. Era, era la tercera vegada que els veia, sí. també van tocar l'any passat. No para. Però no, sí, no sé, no, no va acabar de... de eh? Veníem de Liars, que en canvi estava sonant molt potent, i vam dir, ostres, va, anem a dir Hunter. Allò que talles els concerts enmig, bueno, en fi. ¡Ay! ¿Qué día hablarán de nosaltres així. Perdona que, que aquí, pero... Aquest, que... aquest que parla aquí. Eh? Sí, eh, de San Sebastián. Por de San Sebastián. <laughs> Eh, no, el tema de las influencias, Portishead, bueno, todos los grupos estos, yo creo que yo soy el último que he entrado, pero veo mucha influencia de la canción tradicional catalana, ¿no? Del folclore. Se, se, ríen, pero es algo que no decís y, y es el primer grupo que toco y, y el que realmente veo esa influència. Ahí queda. Ah, molt bé, Iñaki. Un moment, això és part de la falta de complexes. <laughs> Home, el que, que sí que, el que sí que és veritat que... és que aquí a Catalunya sempre hi ha una, aquest component una mica de, de denominació d'origen que segurament prenem molt, aprenem molt de, del que va ser i del que ha sigut no? la nostra música. I això és la meva pregunta que us anava a fer, una mica en referència ara, ja que abans heu citat que sou una mica, com si diguéssim, la nova fornada de grups, dins d'aquesta nova fornada de grups, destaqueu-nos algun altre grup o algun grup que creieu que ha influït molt en la vostra música? <laughs> L'Iñaki. doctor. No, a veure, mmm, cadascú que en digui algun, no?, si voleu jo que sé, és que, ha, que ens hagi influenciat. Aquí a, a, mm. en, en, en, a Catalunya em refereixo, perquè últimament sembla que s'hagin perdut una mica els complexos i que la gent... Sí, home, bueno, nosaltres sempre ho diem, que ara mateix és un, sembla que és un bon moment, no? No sé si és perquè la gent s'hi posa més, la gent té més bon gust perquè ha escoltat més coses o perquè hi ha més mitjans i les coses arriben més a tothom però sí que és veritat que hi ha molts grups molt interessants. Que no un, digue'n un jo no per mi el primer, el primer que em ve al cap és el petit de Calaril, que ja els coneixeu, mm -hmm, però després també aquí. ens agraden molt Anímic, eh, gent que coneixem també, a més, Mishima també, clar, sí, sí, hi ha una mica més grans, diguéssim, clar, jo pensava en, en més petits, però sí, sí, tot aquest, aquest, aquest elenco, no?, que, que són molt interessants i, i evidentment doncs, anem als seus concerts si podem i tot perquè a Bedroom també ens agraden molt, val? ja vés pensant a veure, de qui, de qui, els, els amics, els amics. Sí, <laughs> que després ens passin les comissions. I ja us han cridat algun segell o encara... Que va, home. No, no cal, no cal. Eh, és que tampoc ho hem buscat, eh? o sigui, de moment estem més en aquella fase d'anar fent concerts, de conèixer quines són les nostres aptituds també, no? Perquè, com us deia abans, doncs, no som músics allò de dir, ostres, eh, hem tingut mil grups. Però sí que teniu sí, una però... maqueta, no? Vull dir, aquesta maqueta es pot trobar? O... Sí, sí, sí. De fet, mmm, clar, no, no l'hem portat mai en lloc perquè tampoc la volem vendre. És algo que vam fer arrel de lo que us comentàvem abans del projecte de Santa mm, Mònica, que va ser el projecte que ens va permetre, a part de, de tenir un local d'assaig aquí a Barcelona gratuït durant dos mesos, tocar moltíssim, fer noves cançons, fer un concert, doncs va ser gravar tres temes. Bueno, vam gravar, en vam gravar quatre, però un ens el vam, el vam deixar allà, per si de cas guardadet. I, bueno, no ens, després no ens convencia com estava gravat i no sé. Vam preferir guardar els tres que ens agradaven més, no? Durant dues hores, vull dir que tenia... Que en sortissin tres ja era força miracle. Bueno, quatre hores, sí. sí. Home, va ser tot... O sigui, nosaltres estem superagraïts del projecte Santa Mònica, però és evident que amb tants de grups donar la millor qualitat per cadascun era molt impossible, no? I, i vam tenir un tècnic per gravar durant 4 hores 4 temes i després vam mesclar 4 hores els 4 temes i va ser I aquests tot... temes són els que es poden trobar al MySpace, no? Sí, sí, sí. El, aquest que sona el gran mal, You Must Believe, eh, que li diem nosaltres, eh, aquest el vam gravar a casa amb l'ajuda d'en Jordi Irizar i, i Antoni, que és el que toca el baix amb nosaltres, amb la seva taula multipista <laughs> allà a casa. És el que, bueno, i després doncs, el, els assajos nosaltres ens gravem però en plan amb el GarageBand per, per tenir una referència i anar, anar tocant. Bueno, i ara també bueno, tindreu l'oportunitat d'ara de gravar un altre tema, som així de generosos. Hombre! <laughs> que sí, bueno, bueno... bueno, si no m'equivoco seran dos temes, no? Sí, n'hem preparat dos, si ens deixeu tocar-los, eh, Laia? Com vulgueu. <laughs> Home, no, sí, sí. sí. Qui, I quines són? Uh, Moon i el hip-hop, que el hip-hop ja l'hem escoltat al principi, ja veureu que sonarà molt diferent, i Moon, bueno, us explico una mica de què va perquè s'entengui, perquè ahir eh, nosaltres ara est ens està ajudant per preparar el concert la Mireia de Miss Carrusel, que no sé si la coneixeu, que és molt amiga nostra, i, i doncs vindrà al Pop Art, ens farà una mica de suport eh, amb un tema, amb un nou hit que estem preparant. És la Mireia de Sones, no? Exacte, uh mhm. -huh. ella mateixa. I, i això perquè ho deia ja que m'he oblidat el món, ah sí, perquè clar, quan la cantem després ella diu, ai, sempre que canteu aquesta cançó penso en el, el When the Night When the Night is gone i diem, no, no, és que és per això és una cançó <laughs> clar, es va quedar així és una cançó que és com un collage de diferents lletres de diferents cançons, que va començar com una broma, l'Helena, que us explicava abans, va començar a tocar un baix, allò molt vacilón, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, i va començar a fer when the night, night, i nosaltres cridàvem night, i després no la volia tocar, la tia, però nosaltres vam dir sí, sí, fem-ho. Fem un joc. Fem un joc. Que és que la gent busqui les referències a aquestes cançons que diem. O sigui, és un collage que van sortint trossets de cançons Bé, eh, doncs, sí, qui en troba més? Ja, ja ho sentiu, estimats oients. Si, si n'endevineu alguna, envieu eh, mai, punt, el nom de la cançó al 342 i així ens financem una mica, que també ens ve, també ens ve bé. Clar que sí. O també ens podeu enviar un e-mail, això també és veritat. Home. A info arroba maialavida.com però bé, eh, doncs, ja que heu dit que ens presentareu aquest tema, doncs estem aquí frisant i delirant escoltant aquesta cançó, aquestes dues cançons. I bé, doncs fins ara doncs, només agrair-vos que hagueu vingut aquí i que, re, doncs, que ens veiem al pop Art, al Gorg Nou, dissabte al migdia. Dissabte a les 6.50 toquem nosaltres. Però bueno, s'ha d'arribar abans per veure els dos grups d'abans. Clar, per favor. <laughs> <laughs> Bé, doncs moltes gràcies, a vosaltres. Eva i Laia. Vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies. I a l'Iñaki. Gràcies. De Sant Sebastián. <laughs> Fins una altra. It's a rainy man, man. It's a rainy moon, moon. Love, love will tear us apart again. The moon is full and the spring is around. What you moving and you're feeling good. Hey, get in the mood. Hey, boy, I like you. Busy, busy all the night. When the night, night, and the moon. moon. Busy, busy all the time it's a rainy man, man. It's a rainy again. You have to understand. Don't wanna see you again. Don't know how to say it, but this time's gonna be the end. wake up on Monday and I have to work. And I see you sleeping by my side. Sometimes I think I need you and I wish you were here. But when you come back, I hate you again. see you again. You have to understand. Don't wanna see you again. You have to understand. Don't wanna see you again. Don't know how to say it, but this time's gonna be the end. Don't wanna see you again. You have to understand that I don't wanna see you again. You have to understand. Don't wanna see you again.